الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na an-nur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na kisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab alqahatani rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da ke cikin littafin nan na umarni mu samu ikon aiki da shi abin da ke cikin hani Allah ya ba mu ikon hannuwa daga gare shi yau muna biyar kenan ga watan al-muharram insha Allah hijira shekara ta 1445 darasi na bakwai a wannan littafi insha Allah amma kuma darasi na farko a sabuwar shekara mun yi darasi na shida a ƙarshen shekara da ta shuɗe wannan shine darasinmu na farko a wannan sabuwar shekara ta addinin musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu a wannan wata na al-muharram muna roƙon Allah ta'ala ya samu fara shekarar da sa'a da kuma albarka wata ce da manzon Allah sassar ke yawaita yin azumin nafila a cikin watan al-muharram mafi muhimmancin azumin nafila kuma shine azumin ashura shine ranar goma ga watan al-muharram wato kenan sai mu ce azumin ranar juma'a zai zama shine goma ga wata insha Allah amma sai a hada da tara ga wata shine azumin tasu'a tasu'a tara ga al-muharram ashura goma ga al-muharram azumin iya da falala kamar yadda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada cewa yukaffiru sanal madiya wa fi riwayatin ahtasibu annahu yukaffiru sanal lati qablahu ya ce yana kankara zunubai na shekara guda da shekara da ta rigaye shi shi ne kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kurakuranka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala na shekara guda gaba ɗaya dalilin wannan azumi sai Allah ya kankare maka hadisin iya cikin sahih muslim hadisi ne na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu baya ga wannan hikimar yin azumi din kuma kamar da ya tabbata a sunna riwayar sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an cewa fiyayyen halitta yi hijira daga makka zuwa madina sai ya samu yahudawa suna azumin a garin madina don da gabanin hijira garin madina akwai yahudu da yawa banu Kainuka, banu nazir banu quraiza suna da dama to sai ga suna azumi wannan rana ta goma ga ashura sai tambayi dalili suka ce rana ce da Allah ta'ala ya ainihin halakar da fir'auna huwa yawmul ladhi najjallahu bani isra'ila min aduwwihim rana ce da Allah ya kubutar da banu isra'ila daga abokin gaban su shine fir'auna sai ya halakar da su kamar yadda hadisin cike cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari hadisi da 1865 annabi sai ya ce to in haka ne mu muka fi dacewa da Musa na hanu a haqqu bi Musa minhum ai mu mun fi kusanci da Musa fiye da ma yahudun da suke yin azumi din Yace ce yawmun salih a hadisin bukhari cewa rana ce kenan salihar rana a riwayar muslim yace ce yawmun azim rana ne mai girma a wurin musulmai so da haka sai mu dage ya zama mun azumci goma ga wata ranar juma'a da tara ga wata shine tasu'a tasu'a kuma saboda mu yi mukhalafa da yahudu saboda cewa ila in bakitu ila qabilin la'asuman na tasiri hikimar yin wannan shine musulmai su saba wa yahudu za ka kenan ko cikin ibada ne an kwadaitar da saba musu Su da Allah sai mu dage ranar alhamis da juma'a mu yi wannan azumin kuma wanda bai ji ba mu isar da sakon zuwa gare shi iyalanmu mu koya musu makwabtanmu mu koya musu abokananmu mu koya musu hatta iyaye in akwai wanda suke raye a tunatar da su aikin alkhairi idan za a yi ana ƙoƙarin sa mutane da dama su yi ne Allah ta'ala ya samu wani lafiya falala na kafara na zurubai na shekara guda Allah ta'ala ya ba mu dalilin azuntan wannan rana wacce take mai albarka insha Allah da ikon Allah yau ina ga za mu tashi darasi na nawa na bakwai ba muna cikin babi na goma sha shida ne ko du'a'ul istiftah addu'a ta istiftahi mun karanta addu'o'i kaban guda biyu a cikin wannan babi mai albarka insha Allah ta'ala daman dukkan addu'o'i da suke na istiftahi wato istiftahi ne sallan farilla musamman bayan an yi kabbarin harama Allahu akibar. to shiru da ake yi wannan addu'a ake karantawa a wannan littafi malam ya kawo mana fuskoki ɗaiɗai guda shida a ka'ida kuma na ibada muna ana so mu riƙa yin at-tanawwu shine yanzu in kai wannan fiska in an jima sai kai wacce fiska din ko yau idan kai wannan fiska gobe sai kai wacce fiska din mafhum sayyidu haka a darasi da ya gabata na karshe a cikin shekara ta gabata mun yi fuskoki guda biyu yau za mu tashi akan fuska ta uku kuma hadisi ko ainihin zikiri na 29 insha Allah Allah ta'ala ya mana jagoranci ikra ya ustaz نعم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وأنا رحت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني أحسن الأخلاق نهديه بأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعالي تباركت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا za mu tashi a cikin du'a'ul istifta mun yi karanta guda biyu sati da ya gabata na Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد منكرا تنبيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك yau da ikon Allah za mu tashi a kan wannan hikimar fiskoki da dama shine mutum ya haddace dukkaninsu ko wasu daga cikinsu a wannan sallah ka karanta wannan a wannan sallah ka karanta wannan shi yasa malaman fiqhu ke cewa wai waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli naw'in qad waradat in an samu ibada ɗaya ce amma sai ta zo ta fuska uku ne ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai to ka dage zama kana practicing dukkan fuskokin nan kar ka rike kwaya ɗaya ka manta da sauran in ka rike fuska ɗaya ka ajiye sauran duk ran da aka karanta sauran sai ya zama sabi ne gare ka amma in kana tsabbaka su to da ikon Allah sai ya zama ba za su taba zama sabi gare ka ba shi yasa imamu wake alaihi rahmatullah yana cewa wa idza aratta an tahfidha sunna fa amal biha in dai kana son haddace sunna to duk sunna da ka karanta ka tabbatar kai aiki da ita sai dai in daman aiki da ita bai yi ba amma in dai dama ta samu to ka dage kai aiki da ita Kullum na je nake wafi a umura ne ko aikin haji ne ko nafila in na tuna hadisin da fiyayyen halitta cewa ya wafi a kan raƙumi kuma na yanzu ba za mu iya yi ba sai rika jin kash ina ma wurin ya ba da dama ka haura kuminka ka more koyi da sunna yana da daɗi a rai saboda duk duniya babu ɗan adam da za ka yi koyi da shi ka rabauta duniya da lafira kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan babu wani personality da ya kai shi daraja mafhum tayyib wajjahatu na fuskantar da fuskata wajjahatu wajhiya na fuskantar da fiskata lillazi ga wanda fatara samawati wal arda ya ƙirƙiri halittar samai da ƙasai hanifan ina mai karkatuwa gare shi ga baki daya wa ma ana minal mushrikina kuma ni bana daga cikin mushrikai wannan hadisi asalin riwaya ne na sahabi Abdullahi. riwaya ne na sahabi ali ibn abi talib radiyallahu anhu. kuma hadisin iya cikin sahihu muslim hadisi na 773 riwayar ali ibn abi talib a wurin sahihu muslim mafhum don haka wajjahatu wajhiya na fuskantar da fiskata lillazi ga wanda fatara ya kirkiri kirkiran ne a samawati wal sammai da kastai. Allah da ya halicce su dukkaninsu. kuma sai aka ce fatara kalmar fatara na da bambanci da halaƙa. in an ce khalaqa shi ya halitta in an ce fatara shine al kenan ko alhamdulillahi, fatir as-samawati kamar suratul fatir aya ta farko alfatir iya bayyana mahalicci shi ya yi halitta amma kuma halittan da ya bai kwaikwaya a wurin kowa ba shi halaka halittan ne alhalik mahalicci alfafir mai halitta kuma ya yi halitta bai kwaikwayi halittan kowa ba shi ya fara ta shi ne kamar albade ko albari mafhum dukkanin sukan bayyana Allah mahalicci ne amma a halittansa bai kwaikwayi kowa ba don babu wanda ya riga rigaye shi da kera wani abu balle kwaikwayi wani yau in kaga jirgin sama tsuntsu aka kwaikwaya misali mafhum ai halitta ce ta Allah to Allah shi fa ba jirgin sama ya gani yayi tsuntsu ba a'a mai yin tsuntsun ne ya ga jirgin sama ya ga, mai yin jirgin sama ne ya ga tsuntsu ya kwaikwayi tsuntsu? sannan na biyu raw materials da Allah ya halitta bai ɗauko na kowa ba da zai yi ka ko ya yi ni bai karɓi sinadarin kowa ya yi mu ba kamar yadda ya tsuntsu bai ɗauki sinadarin kowa ba amma shi mai kuma jirgin sama fa sanda ya ɗauki abubuwan da Allah ta'ala ya halitta tukunna sai ya lallan kwasa ya gwaggwa matso ya fitar da abin da ya kera shi kuma Allah bai ɗauki kayan aiki daga wajen kowa yi ba amma kai sai ka ɗauki nasa kake yi shi ko da ka kera abu ba ka zama kai ka ƙirƙira dan me don wasu ababe da Allah ya halitta ko a cikin ƙasa ko abin da ya kama da haka ka dauka tukunna kai ko alminiyum ko metal ko ayon ko ma menene shi sa shi Allah fatir ne fatara shi idan ya halitta baya kwaikwayon halittan kowa hanifan da na fiskantar da fiska ta gare shi kuma ina hanifan hanifan shine ma'ilan ilallah ina mai kai karkatuwa zuwa ga Allah gaba daya abinda hanifi ke bayyanawa shine a musulunci babu part time ba zai kai practice musulunci wai a'a 60% ba 40 ka bari a'a shi musulunci full time ake yin sa in za ka yi dole ka sallama duka wurin da ya gagare ka kai koyi ba za ka halattar da rashin yin ba sai dai ka ce muna ta kokari Allah ya ba mu ikon tabbakawa amma ba wai uzuri bane ka ce ka bar wani bangare wani bangare za ka yi shi yasa mafiya yawa in ka je wajen ƙasashe da ake gara turai in ka ce kai musulmi ne sai a ce are you a practicing muslim wato so a wurin musuluncin biyu ne akwai practicing muslim akwai non practicing muslim wato akwai musulmi mai aiki da musulunci akwai musulmi by name shi sunan ne kadai kuma bambanci shi da ijiwali a azumi ne da sallah inda kana salloli biyar ko da gwa masu kake kana azumi to ka zama practicing muslim sai ka samu musulmi amma baya musulunci a musulunci ba a ma yadda mu yi part time ba balle mu zama non practicing muslim duk musulmi dole zama iya practicing addinin musulunci kuma babu part time full time ne auren mu ya zama na musulunci zama da iyali na musulunci radin suna na musulunci cinikayyanmu na musulunci mu'amalanmu na musulunci zuwa makabartanmu na musulunci ko me za mu yi sai mun amince addini iya da ta cewa a ciki kuma hukuncin Allah shi ne hukunci na ƙarshe ko da ku shaidan ya sa baka samu ikon aiki da wani abu ba dole ka yi ta ƙoƙari kuma ka amince dokar Allah ita ce daidai babu wani abin da ya kai Allah kuma babu ɗan adam a duk duniya da ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma shiriyarsa babu shiriya kamar ta fa inna khairal hadi hadi Muhammadin dole ka amince shiriyarsa ta fi kowace shiriya don haka hanifan shine mai karkatuwa zuwa ga Allah an shine mukhlisan kuma mustaqiman kana mai ikhlasi kuma mai tabbatuwa akan hanya madaidaiciya wama ana minal mushrikina ni ban zama daga cikin mushrikai ba inna salati lalle sallata wa nusuki da kuma kaman soke raƙumina da ake yi ko kuma yankana wa mahayaya da dukkan rayuwata dukkan rayuwa 24/7 awanka 27 a kwana hudu wa mamati da rasuwarka lillahi na Allah ne rabbil alamin ma'alicin talikai dole ka amince dukkaninsu na Allah ne la sharika lak bai da abokin tarayya wa bidhalika da hakan umirtu aka umurce ni wa ana minal muslimina kuma ni ina daga cikin musulmai idan muka duba wannan hadisi da kuma du'aul istifta yayi kama da wasu ayoyi a Qur'ani wa zai iya bani misalin ayoyin kaman wajjahatu wajhiya lil ladhi fatara samawati wasab kai hanifan wa ma ana min al-mushriki banda nahal zaka kara kawai inni ne a aya inni Ustaz kai suratul qul inna salati kai ka wuce eh ita ma je ka qul inna salati akwai aya qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lak wa bidhalika umirtu wa ana rasul haka ne wannan ita cikin arab ne suratul an'am qul ghayra allahi zai zama an'am aya ta 160 da 161 kenan 162 da 63 sai kuma inni wajjahatu ma zai zama a arab din ne a'a an'am ke son ce zai zama an'am 79 ko eh zai zama 79 haka ne so duka ba cikin an'am din ne na'am Allahumma antal malik ya Allah kai ne mamallaki la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne mahalicci na wa ana abduka ya Allah ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi ina i'tirafi ina tabbatar da cewa ni na zalunci kaina ne wato ni ina shaida akan kaina shine itirafi ba sai an samu shaida ba ni ina shaida na zalunci kaina Allah faghfir li dhunubi jami'an ka gafarta mun zunubai na gaba ɗayan su innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ba mai gafarta zunubai sai kai wahdini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u wala yahdini ahsaniha illa ant ba mai shiryarwa zuwa ga kyawawan ɗabi'u sai kai wasu rifanni aha, ya Allah ta'ala ka ɗauke munanan ɗabi'u daga gare ni wala yasrif anni aha illa an, babu wanda ya isa ya ɗauke sai kai Allah da wata'ala labbaika amsawarka wa sa'adaika dukkan rabo naka ne wal khairu kulluhu bi yadayk alheri dukkanin na hannunka Allah wa sharru laysa ilayka amma sharri baya tare da kai ana bika wa ilayka ni da kai nake tare kuma zuwa gare ka nake ya Allah tabarakta albarkarka ta yawaita kuma dukkan albarka ka ne wa ta'alaita kuma ka daukaka ya Allah astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka wannan ita ce addu'a ta buɗe sallah ta uku insha Allah sai kuma ta hudu addu'a kuma ta 45 a wannan littafi mai albarka ikra ya ustaz Allahumma rabbana wa عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط اللهم رب جبرائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني فيه من الحق اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه wannan hadisi shi kuma riwaya ne na nana Aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq mace mai tsananin gaskiya ‘yar gidan mai tsananin gaskiya ko ka ce dattijuwar arziki gidan dattijan arziki gidansu arziki suka gada shi babanta dattijan arziki ne abubakar siddiq radiyallahu anhu ita ma na aisha dattijuwar arziki ne in ba haushe ce maka dattijan arziki ba shekarun kai duba ba halayen kai yake dubawa su waɗannan gidan dattawa ne a ce in kana son aure a zamanin sai ce ka gidan dattawa to wannan a dattawan su ne a Auwalu awwaluna a cikin sahabbai ba a wannan zamanin ba Allah ta'ala ya samu adamshin su Allah ta'ala ya ba mu ikon irin koyi da ayyukan na alkhairi Hadithin iya ku muslim hadisi ne na saba'in. Allahumma ya Allah rabba jibra'il kai ne mahaliccin jibril wa mika'il Allah kai ne mahalicin mika'il wa israfil Allah kai ne mahalicin israfil fatirar samawati wal ard kai ne wanda ka kirkiri halittar samai da kasai baka kwaikwaya a wajen kowa ba alimal ghaibi wa shahada kai ne mai ilimin abun da ya buya da abun da ya bayyana Allah shine mai ilimin gaibi duk abin da yake na gaibi Allah ta'ala ya san shi abin da ya bayyana Allah ta'ala ya san shi kuma ya keɓanta kansa da sanin ilimin gaibi yana da iya ilmantar da annabi gabanin abu ya auku amma ba wai wanda yake bayyana cewa duka annaba sun san gaibi ba Allah ne yake labarta musu shi Allah da ya san gaibi baya bukatan kowa ya gaya masa shi ba sai Allah labarta masa ba ya sani mafhum tayyib anta tahkumu baina ibadik kai ne kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanin fihi yakhtalifun cin abin da suke sabawa ihdini makhtulifa fihi min al alhaqq bi ibni ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani a cikin sa na wanda yake daidai bi izni da izininka innaka lalle kai ta tahdi kana shiryar da man tasha wanda ka so ila siratin zuwa ga hanya mustaqim wacce take madaidaiciya ni da ku Allah ya kara mana akan shari'a akan hanya madaidaiciya wannan ita ce addu'a ta hudu da ake bude sallah da ita fuska ta gaba insha Allah sai fuska ta biyar ustaz tafaddal ta أكبر كثيرا الله أكبر كثيرا لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا أعوذ بالله من الشيطان من نفسه ونفسه وعمله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان نفسه ونفسه نفخه ونفسي وهمزي الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 764 sahabi da ya kawo shi kuma shi ne jubairu bun mut'im radiyallahu anhu wanda sahabi ne da shiriyar da ya samu shine ya zo wuce masallacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi na yana limancin sallar maghrib kawai wucewa zai yi da ya zo kusa da masallacin sai ya ji fiyayyen halitta yana karanta qur'ani cikin suratun Najib yana am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am samawati wal arda bal la am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun yace yana tsayawa daidai kan nan ka da kalbi ayyatir sai na ji zuciyata kaman za ta tashi yadda tsuntsu ke tashi saba yace shine farkon shirya da ta shiga zuciyata daga nan ya musulunta shi ya ruwaito wannan hadisi Jubair ibn Mut'im radiyallahu an hadisin Abu Da'ud. hadisi na 764 eh, wanda Sheikh Muhammad Nasir Maula a cikin ta hakikinsa ya tabbatar da cewa ingantacce ne Allahu akbar kabira Allah mai girma kabira tabbataccen girma Allahu akbar kabira Allah mai girma ne tabbataccen girma Allahu akbar kabira Allah mai girma ne tabbataccen girma walhamdulillahi kaseera yabo da godiya sun tabbata ga Allah da yawa mafhum tayyib a ka'idan alhamdu ba yabo ne kadai ba a'a yabo ne da godiya in kace godiya ga Allah eh yayi amma kuma ka takura tafsirin bai isar da sakon da ake so a Hausance ba to da mun ce alhamdu sai mu ce yabo da godiya dan ababe biyu ne ke tabbatar da alhamdu yabo a ciki da godiya in kuma ashukur ne sai mu ce yabo da godiya da aiki shi kuma sai aiki ya shiga ashukur godiya ne da gaba amma alhamdu kuma yabo ne da godiya da baki ya yayi mafhum tayyib don haka walhamdulillahi kafira yabo da godiya ga Allah da yawa walhamdulillahi kafira yabo da godiya ga Allah da yawa walhamdulillahi kafira yabo da godiya ga Allah da yawa wa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah bukuratan wa asila wato kaman safiya da maraice ko safiya da yammaci wannan shi za a maimaita shi sau uku salasan yana faɗa sau uku uku uku sai ce a billahi mina shaitan ina neman tsarin Allah daga shaitan min nafkihi daga furinsa hurawa da yake yi shi ne kaman hurawa da ƙarfi wa nafsihi kuma hurawa kaɗan duka sun zuwa cikin hadisai aiko ga hadisi na arba'una hadis hadisi na hudu yujma'u khalquhu fi batni ummihi ko Arba'ina yawman sun nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi almalak fayunfakhu fihi a ruh kaga fayunfakhu daga nafakha ne مفهوم نعم. نفس ما يضوء اتشن حديثي إن روح القدس نفس في روئي نعم. نفس في روئي إن روح القدس نفس في روئي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجبروا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا li ta'atihi iya cikin sahihul jami hadisi na 1714 kaga da kalman nafaha da nafaha duka suna kama da juna kuma duka sun zo a matsayin kaman da rai ma'ana aiki da su so daka kalmomi ne da ke ma'ana da juna sai dan suka haɗu waje ɗaya, kalman nafaha ya fi hurawa da ƙarfi nafasa kuma hurawa kaɗan kaɗan kai ya zama nafaha in kai nafasa wa hamzihi da kuma fisgarsa ina neman tsarin Allah daga babbar ainihin hurin shedan da karamin hurin shedan wato kawo harin da yake mini babban hari ya sa na yi ridda ko in zama mushriki ko ɗan bid'a karamin hari shine ya sa ka aikata wata ma'asiya wacce ba da kai zuwa ga shirka ko bid'a ba hamzihi kuma fisga da yake kawowa shine fisga ba zai fisge ka shi ma zo a ƙur'ani ko ina yake suratul mu'minun wani aya rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun hatta ja a jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin aya ta nawa zai zama casa'in da na casa'in da bakwai lawa khairan haka ne ta kaga shine hamazat fisga rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin Allah ina neman tsarinka daga fusga da shaidan yake kawo mini Allah ta'ala ya kare mu daga harin shaidan babba da karami ya kare mu daga hurinsa babba da karami sai kuma addu'a ta buɗe sallah ta shida kuma zikiri na talatin da biyu a wanda littafi haka ne go? eh na talatin da biyu haka ne ɗazu na talatin ne na ce talatin da biyu da talatin da biyu insha Allah ikira ya akhi اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض والأرض ولك الحمد أنت خير السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد السماوات والأرض Allahumma lakal hamd ya Allah yabo da godiya duka naka ne wannan hadisi asali riwaya ne na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai a hadisi na 1120 sannan wani sahabi ne kawo hadisi din na'am Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ya maka albarka hadisin Abdullahi ibn Abbas ne riwayar Bukhari rahmatullahi alai cikin aljami a sahih hadithi na ashirin? wannan ta ce du'a'i addu'ar buɗe sallah ta shida Allahumma lakal hamd ya Allah yabo da godiya naka ne anta nuru samawati wal ard Allah kai ne hasken sammai da ƙasai shin annur sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba ne? Hmm? na'am in ka ce annur kadai ka tsaya gaskiya matsala ce khilafiya cewa sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba akwai maganar da shi Sheikh ah, Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani yake rahmatullahi yake cewa na tambayi shek bin Bas rahimahullah gabanin rasuwarsa cewa shin annur iya daga cikin sunayen Allah sai yace a aka ce nurus samawati wal ard wannan shine sunan Allah sai dai ka ce nuru samawati wal ka kawo shi a mudafun wa mudafun ilai so kiran sa nuru samawati wa sunan Allah ne amma ka ce an-nur wanda matsala ce khilafiyya abin da ya tabbata shine nuru samawati wal sunan Allah ne saboda akwai sunayen Allah da suke zuwa da Ibafa wannan iya daga cikin sunayen da suke zuwa tsakanin mudafun wa mudafun ilai Allah kai ne hasken sammai da kasai mafhum bayani mai tsawo akan wannan sai ana tafsiri insha Allah wa man hinna kai ne hasken sammai da kasai da abin da ke cikin su walakal hamd sannan yabo da godiya Allah naka ne anta qayyimus samawati wal ardi wa man hinna. kai ne tsayayye da sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin Allah yake tsaye da su da Allah duba sama bakwai ibna, ka duba iya sama da take sama da munan wurin duk yawonka a duniya ka ga tsarnu ka taba gani inda aka je aka ce ta fashe ana bukatar a nemi taimako a zo a gyara ta ka taba ga inda aka ce tana yoyo ko ta lalace amma gidanka yanzu bai wuce shekara 20 ko 30 bai yana yoyo amma duk waɗannan Allah ta'ala shi ya mana su ya ba mu su kyauta mafhum walakal hamd Allah yabo da godiya naka ne anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne mahalicin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su in an ce rabbu iya nufin antal khaliq al malik al mudabbir ababe uku ne in an ce Allah rabbu to abinda ake cewa Allah mahalici iya nufin shi ya halitta shi ya mallaka kuma shi yake jujjuya su yanzu kai da muka ce Allah mahalicinka ne rabbunka ne iya nufin Allah ya halicce ka na biyu iya nufin Allah shi ya mallake ka na uku kuma yana nufin cewa Allah ne yake jujjuye ka yadda yake bukata wata ranka yi rashin lafiya wata ran lafiyar ka kalau wata ranka yi kuka wata ranka yi dariya wata ranka yi murna wata ranka yi bakin ciki duk juya rayuwar nan Allah ta'ala shi yake juyawa to an ce a rabbu iya nufin al-khaliq al-malik al-mudabbir mahalicci mamallaki kuma mai jujjuyawa yanzu duk nan Allah ne mallake mu mu dinnan sa ce iyayenmu Allah ya ji kansu su suka me suka haife mu amma Allah shi ya mallake mu shi yasa su ba a ce musu mamallaka mu ba sai aka ce mahaifan mu shi kuma Allah ba a ce mahaifi ba sai aka ce ka shi ya halicce ka ya mallake ka yake jujjuya ka to shi ya halicci duk sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakaninsu laka mulku samawati wal ardi wa man fihinna kuma kai kake mulkin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu shi duk mulkin sammai bakwai da ƙasai bakwai da Allah ne in a duniya ɗan adam ya samu wani mulki shine Allah ta'ala ya jarrabe shi ne ya gaya zai aikata amma asalin mulki na Allah ne kuma mulki na Allah ta'ala bai da farko bai da ƙarshe dukkan mai bakwai da ƙarsai bakwai Allah da yake mai yake mulkansu kuma dukkaninsu bayansa ne yanzu dai duba rana a sama in ba Allah ne ya mallake ta ba ranar nan ina za a ce tun da aka halice ta haka muke ganinta ba ran da aka ce ta tsufa za a canja ta yanzu dai a masallacin nan ana maintenance ana expansion haka ne ko ba haka ba ana gyara ana rushe-rushe a yi fashe-fashe amma ka taba ga sama an ce za a rusa ko a fasa ta ka taba ga an ce rana ta tsufa za a canja ta wannan bai ce ka darasi ba duk ta ce ta Allah kuma wannan ranar ba in fada babu ita rayuwar ba za ta zo babu daɗi ne hatta photosynthesis ai tsirrai da muke gani muke cin abinci da abincin ma ba zai samu ban babu ita ba kawai haskaka ga dake ba jikinka na buƙatar sunlight tsirrai suna bukatar sunlight mafi ɗaya daga cikin sauƙin ni'imomin Allah da halittunsa da muke wasa da shi shi ne ne shi ne oxygen iska da muke shaka yanzu wannan iskar kaɗai da muke shaka a ce Allah ya ce ba zai bari ita na tsawa hudu ba mutum da za su rayu a duniya rana ɗaya a ce babu ita yanzu aka tsaye da ita na sakan 60 a dan wurin 60 seconds wallahi ko da muna raye sai mun shiga wani hali minti daya daga ya rike oxygen da kake shiga an shiga wani hali to kaddar haka a ce za a bamu Allah ya ce sai kun saya duk sheka ɗaya naira ɗaya ai duk mun shiga uku ka san dai wutan lantarki ba da kai rana muhimmanci gare mu ba haka ne ko ba haka ba ta kai rana muhimmanci amma ga ranar kyauta Allah ya bamu AC da kake da shi a gida bai kai oxygen muhimmanci ba fanka ba da kai oxygen muhimmanci ba in babu oxygen so ba za su yi amfanin ba babu wata ni'ima da muke da ita da ta kai ta amma duba tun da aka halitta kake shan ta bulus ka ji na ta shiga wallahi ba ko kawo to <laughs> yanzu a ce wannan biya za mu yi wallahi da mun shiga uku <laughs> amma ga ta kyauta kowa ya sheka kuma da ba watakila wani bai taɓa tunanin ba minti ɗayan aka ƙwace ta mun shiga uku duk wallahi komai ni'imar duniya sai ka manta a sakan sittin in baka sheka ba mu da muke nan wurin wanda yake raye to ya shiga wani hali amma ga ta nan bulus shekaran ka tamanin kana sheka kyauta mai saba'in bulus yake sha mai sittin mai hamsin mai arba'in mai talatin mai ashirin kowa bulus kuma karka ce manta raka ba ti sittin wannan kawai ka gode ni'imar Allah ne akan ni'imar da ya mana Allah ta'ala ka kara mana ni'imominka anta malikus samawati wal ardi ya Allah ta'ala kai ne mamallakin sammai da ƙasai walakal hamdu yabo da godiya naka ne antal haqq ya Allah kai ne al haqq al haqq iya daga cikin sunayen Allah ko baya daga cikin Hmm? magana mafi inganci alhaƙu sunan Allah ne alhaƙu sunan Allah ne babu kwakwanto sunansa ne me ma'anan Mene menene ma'anan asidiku gaskiya alhaƙ fa shi ne cikakkiyar cikakkiya kuma tabbatacciyar gaskiya tare da adalci so yawanci a hausa muka zo sai mu ce alhaku gaskiya asidiku gaskiya gaskiya su ba ɗaya ba ne asidikun kace ce gaskiya amma alhaku kuma sai kace ce cikakkiya kuma tabbatacciyar gaskiya mai adalci ko kace tabbatacciyar gaskiya mai cike da adalci don a cikin alhaku akwai al'adil wa wa'aduka alhaq sannan alƙawarinka gaskiya ne wa qauluka alhaq ka dukkaninta gaskiya ne musamman ga ƙur'ani duka gaskiya ne wa liqa'ukal haqq gamuwa da kaima ranar kiyama gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna din nan ita ma gaskiya ce kuma da adalci duka wannan sai mu fassara tabbatacciya cikakkiyar gaskiya da adalci akwai kalmomin larabci da ba ka fassara su da Hausa da kalma ɗaya, mu kiyaye wannan in ku ka fassara da kalma ɗaya to ma'anin ba za ta fito ba kalmar alhaqqu na daga ciki kalmar khashiya na daga ciki in ka ce khawfun tsoro in ka ce khashiya ba tsoro ba ne, sai dai ka ce tsoron Allah da ya ginu akan ilimi saboda ba a samun khashiya sai da ilimi duk inda khashiya ya zo shi akwai ilimi a ciki amma alhaqqu kuma shine mujarradin tsoro to amma mu sai mu ce takwalla tsoron Allah amma baya fitowa saboda takura tafsiri a cikin aiki da kalma guda daya so dole a rika kokari ana fitar da hakikanin ma'anar wannaru naru haqqun kuma ita wuta ma tabbatacciyar gaskiya ne da adalci wan nabiyuna haqqun kuma annabawa ma tabbatacciyar gaskiya ne tare da adalci cikin aiko su da Allah yayi wa Muhammadun sallallahu Alaihi sallam haƙƙun, annabi Muhammad zuwan sama tabbatacciyar gaskiya ne tare da adalci wasa'atu haqqun tashin kiyama tabbatacciyar gaskiya ne tare da adalci Allahumma laka aslamtu ya Allah zuwa gare ka muka miƙa wuya ko muka musulunta wa alayka tawakkaltu zuwa gare ka na dogara dogara shine zuwa gare ka na mai da dukkan al'amura na wa duka amantu kuma ya Allah da kai nayi imani wa ilaika butu ya Allah zuwa gare ka na koma gabaki daya wa bika khasamtu zuwa gare ka nake kai ƙara wa ilaika hakamtu kuma zuwa gare ka nake kai hukunci na faghfir ka gafarta mini ma qaddamtu abunda na gabatar wa ma akhartu da abunda na boye wa ma asrartu ma qaddamtu abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda na jinkirta wa ma asrartu da abinda na boye wa ma a'lantu da abinda na bayyana antal muqaddim kai ne na farko da ya gabata wa antal muakhir kuma kai ne na ƙarshe na baya gaba daya wato ba abin da ya riga ya Allah kuma ba abin da zai zo bayan Allah la ilaha illa ant babu abin bautawa da gaskiya tabbatacciyar gaskiya sai kai anta ilahi kai ne abun bauta na wannan shi ne tabbatar da tauhidi na uluhiyya la ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah Mafu, tayyib na'am babi na 17 du'a'ur ruku' ko kuma zikirin ruku' zikiri da ake yi a cikin ruku'i idan ana sallah wannan duka babin yana mana magana irin addu'i da ake a sallah ne wasu mun haddace wasu suna bukatar mu yi kokarin haddace su a gen suna da muhimmanci a wannan babi malam ya ka mana addu'i kaman guda biyar da ake yin su a cikin ruku'i insha Allah ta'ala tafaddal ikra ya ustaz subhanallahi rabbana wa bihamdihi sassaye ɗaya bayan ɗayan ko na kira subhana rabbiyal azim to ka biya mana ukun tun da uku aka ce ayi subhana subhana azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wani sahabi ya kawo hadisin nan Huzaifa ibn yaman Allah ya mata albarka haka ne wannan hadisin riwayar Huzaifa ibn yaman ne wanda yake cewa kana nasu yas'aluna rasulallah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anish sharri makafatan ayyudrikani yace mutane sai su taru suna tambayar manzo Allah akan aikin alheri me matsayin aikin haji me matsayin azumi me matsayin azumin arafa yace ni kuma ina tambayansa akan sharri ne me laifin wanda ya sha giya me laifin wanda ya luwadi me laifin wanda ya kaza yace ina tambayan sharri ba wai dan nayi sharri bane dan na san sharri na kare kaina daga sharri alimtu sharra la li sharri lakin litawaqqi wa man lam ya'rif al khayra min ash-sharri waqa'a fihi ina ƙoƙarin sanin sharri ba dan na aikata sharri ba sai dan na samu protection daga sharri wanda bai san sharri daga alheri ba bai bambancewa sai ya fada sharri ya ɗauka alheri ya fada a yana daga cin abin da ke faruwa wajen ƙirƙiran ibadu da Allah bai karantar ba ko annabi Muhammad bai karantar ba wani ya ƙirƙira yana ganin zai kusantar da shi ga Allah amma ba a kusantuwa da bautawa Allah da abin da Allah bai shar'anta ba kana kusantan Allah ne idan abu ya tabbata a Qur'ani ko kuma annabinsa ya karantar ko kuma aka samu manyan su Habbai sun aikata in kuma fatawa ne a bangaren ijtihadi nasu idan babu dalili da ya tabbata kai tsaye a Qur'ani ko a sunna ala ayi halin abin da ke da muhimmanci shine wajibi ne a rayuwa yadda muke sanin alkhairi mu rika karanta sharri ba don mu aikata ba sai don mu nemi kariya daga sharri idan za ka san sharri sharri na farko da za ka sani ka nisanta shi ne shirka daga Allah dukkan kankantan shirka yi wa Allah tarayya da wata halitta ta saka nisance shi na biyu dukkan wani abin da Allah bai ce ai a cikin addini ba to ka nisance shi in dai da sunan ibada ne aikin akwai bambanci fa tsakanin ibada da mu'amala akwai bambanci tsakanin ibada da al'ada a al'ada da mu'amala sai ka ce wa mutum to ku yi aikin ku amma ku kiyaye kar ku ci karo da Qur'ani ko hadisi shi babin al'ada yana da fadi wanda yace al'ada yake bai ci addini yake ba yanzu sanya gare ai al'ada ce sanya jamfa da ustazai anan wurin al'ada ne wani ya sanya gajeruwar riga al'ada ne bai nuna cewa ni da na sa gare ina lada fiye da wanda ya sa jamfa al'ada ne to shi mai al'ada bai ce maka addini yake ba shi wasiyar da zaka mar kuma shine to kai kaffa kaffa a cikin al'ada karka saba addinin idan muna da al'ada sai zama kalan kaya kaza aka ce bai halatta ga namiji ba to ko al'ada ne sai ka nisance shi a cikin al'adar sai aka ce ga siffar riga a musulunci ko ga siffar wando a musulunci ko ga inda ba a yadda wando ya wuce ba to sai ka kiyaye kaga kenan a wurin al'ada abinda ake yi ka aikata abin da kake so amma wajen aikatawan sai ka rika yi wa aikin ka linzami da qala Allahu qala Rasulullahi mafhum tayyib haka shine al'ada abin da yake ba wai kai tsaye addini bane me yiwa cin al'adan ya samu lada al'ada ne yin gare sai in je in dinka gare sai na ba ustaz fi sabilillahi zan samu lada ko ba zan samu ba akwai kyakkyawan zaton zan samu kaga ba me dalilin ba ba dalilin al'adam na garan ba sai dai dalilin na bashi kayan da zai saka mafhum tayyib don haka wannan hadisi ne na Huzaifa radiyallahu an iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi hadisi na 262 a ta haƙiƙi Sheikh Muhammad Nasir ya ce hadisi ne mai kyau wannan ita addu'a ce ta ruku'i ko kuma zikiri na ruku'i wanda shi muka fi sani shine subhana rabbiyal azim ko subhana rabbi al azim subhana tsarki ya tabbata gawa rabbi mahalicci na mamallaki na mai juya al'amurana al'azim wanda yake mai girma subhana rabbi al'azim ko subhana rabbi al'azim subhana rabbi al'azim subhana rabbi al'azim wannan shi ake karantawa a cikin me a cikin ruku'i na'am bismillah sai na gaba addu'a ko zikiri na 34 نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي subhanaka allahumma rabbana tsarki ya tabbata gare ka ya allahnmu rabbana mahalicinmu mamallakinmu mai juya al'amuranmu wa bihamdika tare da yabo da godiya zuwa gare ka tsarki ya tabbata gare ka ya allah mahalicinmu mamallakinmu mai juya al'amuranmu wa bihamdika wannan tsarkin tare da tabbatar da yabo da godiya gare ka Allahumma ya Allah ighfir li Allah ka gafarta mini wannan hadisin kuma riwayar waye a cikin sahabbai riwayar na na Aisha ne radiyallahu anha hadisin Muslim ne Muslim ya kawo shi a hadisi na 794 riwayar na na Aisha bintu Siddiq radiyallahu anhuma wannan ita addu'a ita ba ana yin ta a cikin ruku'i muhallu shahid Allahumma ghfir li Allah ka gafarta mu yana halatta a yi addu'a a cikin ruku'i ko baya halatta hmm? baya halatta mai dalili saboda hadisin da ya ce kenan inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar rabba. wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a fa qamna ayyustajaba lakum wa yarwatu hadisin hadisin a wani littafi yake eh yana cikin sahihun muslim hadisi na 479 zai zama ga anan hadisin sai yace mana me a cikin rukuyi a girmama Allah a cikin sujada kuma ayi addu'a kuma a sakan Allah ya amsa amma rabbi anan ayi addu'a ne malamai suka ce an hana yin addu'a a ruku'i amma wacce ta riga ta zo ta cewa annabi ya yi ta to wannan ita ana toge ta ta tunda annabi ya yi da kansa so ba za ka kawo sabuwa ka yi ba fassara nabi kuma suka ce a'a abinda ake nufi shine a cikin ruku'i ba a du'aul haja a cikin sujada ana du'aul haja ita kuma wannan addu'a da ta zo subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli du'aul ibada ne ba du'aul haja ba don akwai bambanci tsakanin du'a'ul ibada da du'a'ul haja so nan addu'a ce ta ibada amma addu'a ta biyan bukata ba kai ruku ga cewa Allah ka kara mun jari ba ko Allah ka karo mun kostomomi ko Allah ta alaka sa an ci interview a'a ba a haka wannan amma a cikin sujada fa kana iya roƙon Allah mafhum tayyib na'am sai kuma addu'a ta uku da ake yi ko kuma zikiri na uku da ake a cikin ruku'in sallah na farilla ko nafila

na'am subuhun quddusun rabbul mala'ikati war wannan hadisi wanda sahabiyar waito shi shi hadisin na na Aisha ne radiyallahu anha iya cikin sahihu muslim kuma ko hadisi na 487 subuhun daga kalmar sabbaha ne wanda ya ta maimaituwa a ƙur'ani ko yusabbihu ko sabbaha to subuhun ƙuddusun waye subbu wa aka kwatanta da shi Allah aka kwatanta kuma shi ne ƙuddusun ne daga kalmar ƙadas Allah shi ne subbuhun ƙuddusun kuma rabbul mala'ikati kalmar subbuhun ala fu'ulun fu'ulun ƙuddusun ala shi ma fu'ulun me ma'anan mizanin fuqul me ma'anan subuhun da Hausa hmm mubalaga amma me yake nufi subuhun wanda ake yawaita tasbihi gare shi mu muna yi mala'iku suna yi mun san adadin yawan mala'iku Kudusun wanda ake mai kuma wanda ake tsarkake shi ba a ce tsahirun ba sai aka ce kudus saboda tsarkin ba kawai tsarki na najasa ko dauɗa ba ne akwai spiritual tsarki duka rabbul mala'ika ne kuma shi ne mahallicin mala'iku wa ruh da kuma ruh menene ruh to na ce annabi isa ne kuma ba me dalilin cewa mala'ika jibril ba annabi isa ba yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa ga tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa wa qala suratu saba ake suratu naba suratu naba aya ta ke nan go nazarin mala'ikatu wa ruhu ha suratu alƙadir aya ta nawa ta hudu zai zama to ba inda ka kira nabi sada an ruhu me yasa muka ce mala'ika ne ba mu ci annabi isa ba muhimmin abu na farko shine zuwan kalmar rabbul mala’ika war ruh to amma in mun ce wannan shine dalili tunda an kira mala'iku to shi mala'ika ji bai ce rabbul mala'ikati yana ciki to in yana ciki misa kuma an ƙara sunansa saboda falala shine a balaga mai ake ce masa Shi ne itinab al zikirul am ba'd khas ko zikirul khas ba'd al-am idan kana da abokanai goma sai kace mun je gaisuwa gidan sarkanai na da Muhammadu da sauran abokanai na kana da Muhammadin ya fi su daraja ne yanzu wannan ayi na bayyana a dukkan mala'iku mala'ika Jibril ya fi daraja don tanazzalul mala'ikatu war kuma shi yana cikin mala'iku da ka kira shi a jam'i kuma ka wada sunan sa kira shi kadai kana ɗauka ka su akan sauran ne so wannan shi ake cewa itiraf a wurin bana ga iya magana ne bayan ka kira jam'i da abu na ciki sai kuma ka ware shi da ambato kana warewa da ambato ka bayyana cewa duk da iya jam'in to iya da ƙarin daraja akan sauran wanda suke cikin jam'in nan ne to ne shine rabbul mala'ikati war ruh

ustazan ba ka haƙuri an ce awa ɗaya ta cika na so dai a ce mun gama babin duka amma dole mu yi kwanan jeji sai mu tashi a akan Allahumma laka raka'atu idan Allah ya kai mu sati mai zuwa jazakumullahu khairan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah muna roƙon ya amsa mana mu na alkhairi fitina Allah ta'ala ya tunkuɗe mana Allah ya amintar da mu a cikin Najeriya Allah ta'ala ya amintar da mu a Najeriya Allah ta'ala ya sauwaƙe rayuwa a Najeriya Allah ta'ala ya sauwaƙe rayuwa wa 'yan Najeriya muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da yake ba wata al'umma Allah ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri da yake tunkuɗewa daga wata al'umma Allah ya kare ƙasar mu Najeriya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wallahu ta'ala